Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Molim Allaha dželevala da nas nagradi i nas i vas najljepšom nagradom što smo se odazvali i okupili na ovom bareć mjestu. Njemu zahvaljujemo uzvišenom Subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na vjeri da se ponovo družimo izučavajući, odnosno E, riječi njegove Tebareke ve kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao njegovi lijepih, savršenih imena i savršenih osobina koje proizilaze iz imena koje mi navodimo i spominjemo ovdje, a kažemo da su ta imena potvrđena u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi veseleme i ona se isključivo crpe iz Kur'ana i sunneta i nije dozvoljeno niti, znači, postoji mogućnost E, da može razum tu ući, da kaže čovjek mislim, smatram da bi ovo moglo biti od Allahu i lijepih imena. Allahova lijepa imena znači moraju biti imena koja je Allah dželevala spomenuo ili u Kur'anu ili sunetu poslanika sallallahu alihi i mi takve znači navodimo i spominjemo isključivo iz Kur'ana i suneta Muhameda sallallahu i Prije nego što spomenuo večerašnje te bareke vetara ime, pitamo koje je bilo ime prošli put. el što znači izumite, ničega. Dalje. I dalje. E, to nam je jako bitno. Koji stvara bez primjera. Znači prije toga. To je jako bitno. To je jako bitno, znači znači Allahu te barek vetala imena El Bedije. Večeras, draga braćo, imamo jedno Allahu te barek vetala veličanstveno ime koje ima jako, jako veliko značenje. Ar-Rauf, Ar-Raufu ili Raufun. Što može značiti blagi. Znači jedno od značenja blagi, samilosni. I to može biti znači značenja. Zatim onaj koji je samilostan prema svojim stvorenjima, koji je blag prema svojim stvorenjima, koji vodi brigu i posebnu pažnju prema svojim stvorenjima, koji daje svojim stvorenjima sve što im je potrebno za život i u dunjalčkom i ahireskom i ahireskom pogledu. Jedno od jako bitnih značenja da onaj koji olakšava stvorenjima, onaj koji olakšava stvorenjima. Tako da ta olakšica Allaha dželevala obuhvata i njegovu univerzalnu vjeru koja je od vremena poslanika sallahu alihi veseleme do kijameskog dana jedina i ispravna vjera sa kojom je uzvišeni Tebare Kvetala zadovoljan. Vjera koja je lahka, vjera koja je jednostavna i takva, znači kao takva objavljena Muhammedu sallallahu alihi veseleme da su po njoj vladaju svi oni koji su na Dunjaluku stvoreni, od stvorenja, prije svega znači ljudi. Među njima ima oni koji su prihvatili, ima oni koji su odbili i danas imamo mnoge ljude koji kažu kako je vjera teška, nemoguće je znači praktikovati, nemoguće izvršavati propise, a mi kažemo da je vjera jednostavna, da je vjera lahka i da je došla od stvoritelja stvorenja, od gospodara svih stvorenja, onaj koji najbolje poznaje bit svih nas, stvoritelja koji savršeno stvara i koji dobro, dobro znači poznaje nas i ono što nam, što naše duše mogu podnijeti. Tako da je vjera koja je došla od Allaha Đelevala nije ni u kom slučaju teška, već naprotiv ona je lahka koji on te bare kevetala olakša i večeras ćemo vidjeti neke primjere od toga. E, Allahu te bare kevetala ime Ar-Raufu, kako kažemo, blagi i samilosni onaj koji želi da olakša i koji hoće da olakša svojim robovima. U jeziku je poznata riječ refetu. Refetu je kažu učenjaci poput Ezzadžađa, Rahmetul Ali, da jedan dio učenjaka smatra da nema razlike između refetu i rahme, između milosti. Kao da je jedno te isto. Međutim, veliki dio učenjaka, znači ono što je ispravno mišljenje, da postoji razlika između riječi refetu i rahme. Refetu i rahme. Za čovjeka se kaže ređulun rahim. Ređulun rahim. E, što znači milosti ili samilostan čovjek. Milosti ili samilostan čovjek. A ovo refe ne dolazi tek tako ono je sveobuhvatnije i jačijeg značenja od rahmeta, od milosti. Pa kada bi se čovjek opisao ovim opisom i ovim svojstvom, daleko znači je jačijeg značenja, mora imati izrazito veliku milost kod sebe i samilost prema drugima. I zato uzvišen je Allah kada opisuje poslanika sallallahu alihi vseleme u Kur'anu, u suri Teube, šta kaže? bil mu'minine raufun rahim. Raufur rahim. I prema vjernicama je on, sallallahu alihi veseleme, izrazito blag, dobar i milosti. Pogledajte. Pa je došao prvo opis Rauf, zatim Rahim, što vidimo da je to dokaz da se čovjek može, e, da čovjek može imati ime, kako kažu kod nas, Rauf. Rauf, ili Rahim, jer je Allah Đelevala opisao svoga poslanika sallallahu alihi veseleme sa ova dva imena koja su od imena Allaha Đelevala a u osobinama i svojstvima i značenjima koje nose i sadrže je velika razlika između opisa stvoritelja stvorenja ili nekoga od stvorenja koji ima neko značenje ovih navedenih, navedenih imena. Zatim u jeziku postoje postoje e, opisi čovjeka koji ima milost ili neki vid milosti, poput znači riječi rika. Rika označava u arapskom jeziku nježnost, zato se, zato se kaže ređurun raqiq, nježan, osjećajan čovjek. I navećemo na kraju predavanja inšala primjer nekoga koji je opisan sa ovim, sa ovim svojstvom od velikana umeta. Zatim, to je prvi stepen koji čovjek može osjetiti u svome srcu neku nježnost, neku samilost, suosjećajnost drugima. Nakon toga dolazi rahme. Nakon, znači, kada uđe ta milost i samilost tvoje srce, ne možemo to pisati da si znači, toliko milostiv i samilostan prema drugima, ali kada vidimo da je tvoje srce provladalo dobrotom, zatim znači, možemo to pisati ređun rahim, samilostan čovjek, milosti čovjek. Ali ovaj treći stepen, refe, je daleko se obuhvatnije i jačeg značenja i od prve riječi, reka i rahme. Ređulun Rahik ili ređulun rahim, ovo je daleko znači veći, veći stepen djela Đelešanu opisuje sebe i opisuje znači svoga poslanika sallallahu alihi veseleme da kažemo ređulun, e, ređulun reuf, ređulun reuf, to je znači daleko većeg i jačeg značenja od prva dva. Spominjanje ovog uzvišenog velikog imena u Kur'anu. Ovo Allaho te bareke ime se spominje na deset mjesta u Kur'anu. Spominje se na deset mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri Bekare. E, jako je bitno, e, kako smo do puno puta kazali, da razmislimo o početku ajta i njegovog... E, završetku, na koji način je Allah Đelevala završio određene ajte. Allah Đelešanu kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ إِمَانَكُمْ I ovo je jako jedna mesela bitna e, koju ćemo posle ako da pojasni, odnosi se na kidu ehli sunneta. Pa kaže inna Allahe bin nasi la raufun rahim. Zaista Allah Đelevala neće dozvoliti da vaš iman bude uzaludan, da vaša dobra djela budu uzaludna, da vaš trud bude uzaludan. Jer Allah Đelevala prema s ljudima je rauf, blag, samilostan i milostiv. Prema ljudima je blag, samilostan i milostiv. Zatim kaže Allah Đelevala u suri Al Imran, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ I Allah Đelevala vas posjeća na sebe, upozorava vas na sebe, na svoju veličinu, njegovu moć, te bareke ve ta'ala, pa kaže وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ i zaista je Allah dželevala milostiv, milostiv, samilostan prema, prema svojim robovima, prema svojim robovima. Pogledajte, Allah dželevala u jednom trenutku ukazuje na svoju moć, na svoju silu, na svoju snagu, na svoju veličinu, da u svakom trenutku može učiniti šta god poželi on te bare kevetala, ali u isto vrijeme, kada te zastraši, ukazuje na svoju neizmjernu milost, da je on prema stvorenjima opet, pored svega toga, pored moći, da može da uništi, da uništi on subhanahu wa ta'ala neizmjerno blag i milosti prema, prema svojim robovima. Zatim u suri Nahelu, u 7. majetu Allah dželevala kaže Inna rabbakum laraufun rahim i zaista je vaš gospodar neizmjerno dobar, milostiv i blag. I neizmjerno, to se ne može znači izmjeriti niti ukazati, jer su Allahove Tebare koja tava savršena svojstva takva da niko ne posjeduje takve osobine kao što uzvišeni Allah dželevala posjeduje leji misli i misliše. Niko nije kao on. A ova značenja ovih osobina ne može neko znači posjedovati, niti postoji, niti će postojati neko sa sličnim osobinama Allaha te bareke, te bareke teala. A onaj koji poredi svojstva Allaha dželevala sa osobinama stvorenja, za njega učinjaci kažu da je takav, da je takav nevjernik. U suri Al-Hadid Allah Đelešanu kaže هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم I on uzvišeni, Allah te bareke ve ta'ala, objavljuje i spušta svome robu ajete jasne, ajete jasne, kojima Allah dželevala izvodi ljude iz tmina i zablude na put svjetla i put upute. Zašto? Zašto Allah Đelešanu to sve čini? Zašto sve to radi? Zašto sve to objavljuje? Na kraju ajta kaže Va inna Allahe bikum laraufun rahim. Jer on te bareke ve ta'ala je neizmjerno dobar i blag i milosti prema vama. I svoje neizmjerne milosti šalje poslanike, vjerovjesnike i svoje neizmjerne milosti spušta knjige. I te knjige nisu tako, znači, nejasne, da ti dođe poslanik i priča nekim jezikom koji ne razumiješ. Poslanik kada se je pojavio, u mjestu gdje se pojavio, govorio je, znači, arapskim jezikom, da ga razumiju. Zatim je došao sa knjigom koja je na arapskom jeziku, tako jasno. eti koji su jasni, danas ljudi mogu pričati mnoge stvari, pa čovjek sluša sat, vremena ništa nije skonto, ne razumije. Iako mu se obraća njegovim jezikom ali Allah dželevala je tako lahkim učinio Kur'an shvatljivim, razumljivim, da je pojasnio ono što je htjelo se pojasni, svatljivim učinio, pa su mnogi prihvatili, a mnogi su ostali u zabludi, kao i nađe i oholnici i silnici koji nisu htjeli da prihvate istinu sa kojom došao poslanik sallallahu alihi veselem. Ali Allah Đelešanu ukazuje da Kur'an koji je objavljen poslaniku, ajeti koji su tako jasni, koje je dostavio poslanik sallallahu alihi wasallam, isključivo je to učinio zato što je on dobar i blag i milosti prema robovima, prema čovječanstvu. Što znači, jasno ukazuje da Allah Đelešanu želi hajr, želi dobro stvorenjima. A stvorenja ne smiju da iskoriste i da kažu, kao što danas tvrde mnogi, da Allah hoće od mene uputio, Allah je htio da ovakav budem. Razumijete? Allah želi od tebe hajr, želi ti hajr i želi da budeš na pravome putu, ali je tvoje da li ćeš odabrati ili ćeš ostati znači, u zabludu ili ćeš prihvatiti istinu sa kojom je došao poslanik sallallahu ih wasallam. Jer on subhanahu wa ta'ala neizmjerno ti želi dobro i blag je prema tebi a tvoje je samo da prihvatiš, da pogledaš sad čim je došao, šta je to sad čim je došao poslanik Allahu alihi wasallam, kakve su to riječi, kakva je to knjiga, šta ukazuju, šta traže, ko je tvoj gospodar, kada sagledaš vidjet ćeš da je to istina. I mi smo kazali da jedno od lijepi i Tebare Kvetala imena El Haq, koji je istina El Mubin, koji je jasna i očita, očita istina i ajeti sa kojima je došao poslanik sallallahu alihi veselem, ajeti su bejinat, jasni i očiti dokazi, jasni i shvatljivi i razumljivi za svakog onoga ko promisli i razmisli o onome za čim je došao Muhammed sallallahu alihi veselem. Značenje ovoga veličanstvenog imena kada se odnosi na Allaha subhanahu, wa ta'ala. Al-Khattabi rahmetullah alihi kaže Ar-Rauf je poput imena Ar-Rahim, ar je poput imena Ar-Rahim, samilosni, koji je blag prema svojim stvorenjima. Međutim, kaže, neki su kazali refetu da je sve sveobuhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme. I ovo je Hatabi, koji dobro i precizno pojašava riječi. Posebno imena Allaha subhanahu wa ta'ala. kaže, i on se navodi mišljenja, da su kazali da je sve obuhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme. Tako da je Allahovo ime ar daleko jačeg i sveobuhvatnijeg značenja koji ukazuje na milost i samilost od imena Ar-Rahim, od imena Ar-Rahim. A mi smo navodili mnogo primjera po pitanju imena Ar-Rahim i Ar-Rahman. Znači toliko smo pojasnili Allahu subhanahu wa ta'ala e, milost i samilost kroz e, kuranske ajde i hadise poslanika sallallahu alihi veseleme, tako da nam može biti jasnije ar da je daleko znači jačeg značenja od imena Ar-Rahim. Zatim kaže nekada rahme, milost, je sadržano nekim stvarima koje mi volimo i ne volimo. A u isto vrijeme Allahova milost prema nama. I navešeno posle ako voda e, primjer koji imam, Kurtubi navodim. Znači nekada rahme, milost koja se spušta od Allaha subhanahu wa ta'ala na roba stvorenje, može e, sadržavati, obuhvati stvar koju voliš i koju ne voliš ali njena ono, konačnica, odnosno završetak, rahme, milost prema tebi. A na prvi pogled kada pogledaš stvar, ne voliš, nisi zadovoljan, nisi zadovoljan s njom. Međutim, ovo drugo ime ili značenje riječi same aramsko rafetu, raufu, ne može sadržavati stvar koju voliš, koju ne voliš. Znači ona je u svakom pogledu, mikuliv već el u arapskom kako se kaže, kada pogledaš sa svih strana, u svakom pogledu, ona ukazuje na isključivo Allahu milost, dobrotu i samilost prema tebi. I ne sadrži nikakav vid nedaće, belaja ili onoga što prezireš i sa čim, nisi zadovoljan. Znači, to je jedna od razlika između imena Raufu i imena Er-Rahim. El-Huleymi, rahmetullah kaže da Allahu te bareke ime Ar-Rauf ima sljedeće značenje, jako je bitno. Kaže on, eh, rahmetullah Ali, Ar-Rauf je onaj koji olakšava svojim robovima. Olakša, pogledajte njegovog značenja. Kako je znači dokučio značenje Allaha te barek u imenu Ar-Rauf, onaj koji olakšava, želi i voli da olakša stvorenjima. Pa kaže ne obavezuje ih na one stvari, na one stvari koje oni ne mogu podnijeti. Allah te ne opterećuje sa stvarima koje ti ne možeš, ne možeš podnijeti. Zato poslanik sallallahu alejhi ve je rekao boj se Allaha koliko si u mogućnosti. Koliko su mogućnosti? Allah Đelešanu zna koliko si u mogućnosti. Ja ne znam, ali ti znaš. I zna Allah Đelešanu ali ti se boj koliko su mogućnosti. Koliko su mogućnosti. Zatim kaže, stroge obaveze Allah Đelešanu je učinio znači strogom naredbom. Pogledajte, strogom naredbom. Znači farzovi, svi sa kojim je došao poslanik sallahu alihi veselem, Allah je to znači e, strogo naredio. Tu nema poigravanja. Hoću, neću, danas hoću, sutra neću. Mora se odazvati znači, naredba koju je Allah Đelešanu naredio. Međutim, kad ih je naredio? U stanju tvoje mogućnosti. Razumiješ? Kad su mogućnost, kad nisu mogućnost da izvršiš ono što te Allah naredio, on te ne opterećuje, niti traži od tebe da izvršavaš te naredbe. Kad u stanju nisi. Zatim kaže nakon toga, a olakšao je iste te obaveze u stanju tvoje nemoći i nemogućnosti. Pa navodi nakon toga primjer Mokima čovjeka ili osobe koja je stalno nastanjena u nekom mjestu i poput nas koji živimo, na primjer u Sarajevu. Allah Đelešan nam je naredio šta? Stvari koje moramo izvršavati u tom trenutku. Međutim, u isto vrijeme osobi koja je musafir, Allah Đelešan mu je dao olakšice. Pa mi moramo klanjati potpuni namaz ovdje, a musafir kada odlazi na putovanje krati namaz. Umjesto četiri farza podne, on klanja dva rekata. Mi klanjamo sunete, on je oslobođen suneta, osim kao što je poslanik sallallahu alihi vseleme činio na putovanju, da nikada nije izostavio dva saborska suneta i vitri namaz, uvijek je klanjao. Do druge sunete nikad nije klanjao na putovanju, niti na file, razumijete? Zatim, primjer bolesnika i osobe koja je mukim. Allah Đelšan te obavezao dok si zdrav, sposoban određenim stvarima, strogo ti je naredio, ali kad si bolestan, Allah Đelešan ti je mnoge stvari olakšao. Mnoge stvari ti olakšao, razumijete? To su te olakšice koje su došle od strane Allaha Đelešan. S tim, kada pogledamo u osnovu, znači namaza, da li je teškoće olakšica? Olakšica. Jer u vjeri Allaha vala nema ništa što je teško. Sve je lahko, pa tako i pet dnevni namaza su lahki. Lahki za svakoga onoga u čije se srce ulije iman. Ulije iman, ali u čije se srce ulije ili skrije nifak, licemjerstvo, takvima je teško da ustane namaz, takvima je teško da klanjaju, takvi ne osjećaju užitak i, slast obavljanje namaza i razgovora sa uzvišenim Allahom te bareke ve ta'ala. Razumijete? I to su sad ogromne podjele i razlike između ljudi i klanjača koji klanjaju. A mi molimo Allah žele vala da nas učinu od iskreni pravi njegovi te bareke ve ta'ala robova. Ibn Kesir rahmetullah alaih kaže Wallahu raufum bil Allah dželevala je neizmjerno milostiv prema svojim stvorenjima, odnosno svojim robovima, kaže on je milostiv prema svojim stvorenjima. Nakon toga kaže voli da budu na njegovom i putu poslanika alaihi salatu wasalam. Voli znači, želi da budemo ti koji će slijediti njegov put i put poslanika sallallahu alaihi wasalam. I da je to jedno značenja imena raufu Zatim Imam Kurtubi kada govori i pojašnjava razlike između e, imena Raufu i Rahim, navodi primjer kao što smo već spomenuli da postoji razlika između ova dva primjera. Da u samoj milosti nekada može postojati teškoća, nedaća, stvar koju ne voliš, stvar koju ne voliš. Dok u refetu nema toga. Zadovoljstvo potpuno, uživanje u potpunosti, i na početku dijela i na kraju dijela, e, znači u svim tvojim trenucima sa bilo koje strane, vidljive, nevidljive, iznutra i svana. Navodi primjer e, šarijaske kazne koju Allah Đelešanu je učinio za određeno djelo. Sama kazna prema stvorenju kada učini prekršaj je Allahova milost. Razumijete? Allahova milost, jer je to kefara, čisti ga od grijeha kojeg je počinio. A za roba u tom trenutku je teškoća i nedača i belaj i iskušenje. Ali kada se to izvrši, na kraju je pokazatelj i ono što proizilazi iz svega toga je Allahova milost. Razumijete? Poput kazne za bludnika i bludnicu. Allah Đelešanu kaže Ezanijetu fajlidu kulle minhuma mijete dželde. Svakog bludnika i bludni zbog njihovog bluda, kaznite ili izbičujte sa stotinu udaraca. Čovjek kada eh, je svjestan ovakvih ajeta i Allahove naredbe što treba učiniti sa bludnikom i bludnicom, ovo je ajet objavljen za onoga koji je neoženjen i djevojke koja je neudata, pa kada to učini, stotinu je bićeva. Međutim, kada je jedno udato ili oženjeno, drugo nije, onda se onaj kameni do smrti. Ili ona. Razumijete? To su razlike. Šta mislite, znači, u tom trenutku vjernik, ovo se dešava, znači, da Allah Lešan se obraća vjernicima. Koliko je to opasna stvar da čovjek učini blud. Allah Lešan naređuje, znači, i to što naređuje, kada pogledamo je strašno i veliko, u smislu, znači, ono što treba čovjek da doživi, kažnjavanje sa stotinu bićeva ili kamenovanje do smrti. Međutim, konačnica svega toga, završetak je Allahova milost, jer će te Allah Đelešanu tom kaznom očistiti od grijeha kojeg si učinio. Nećeš odgovarati na ahiretu, nećeš odgovarati na ahiretu zbog tog grijeha kojeg, kojeg si učinio. Pa nastavlja pa kaže Allah Đelešanuhu وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ i oni koji su prisutni, koji gledaju svojim očima šta se dešava, bičovanje, kamenovanje. Kaže Allah Đelešanu, i nemoj slučajno da u vašim srcima bude i imalo vida, bilo kakvog vida sažaljenja prema njima. Refe, spominj. Ni u kom slučaju. Poznanik, prijatelj, rođak, otac, majka, brat, sestra, Allahov hukm, naredba kada dođe, da se izvrši kazna za bludnika i bludnicu, gledaš, gledaš i kažeš hvala Allahu kada se sudi po šarijatu. Hvala Allahu koji, koji znači, objavio takve sankcije i takve propise, uzvišena njegova vjera, plemenita je njegova vjera. Jer kada stotinu, hiljadu ili hiljade ljudi pogledaju i vide to što se dešava, nikada nikom neće naopast poslije toga da ga šetan zavede i da učin da zapadne u takvo djelo koja je znači pogled strašne kazne nakon toga. Ali svi vjernici koji pristuju i gledaju ne smiju osjetiti sažaljenje prema vjerniku i vjernici koji se kamenuju koji se bičiju. Zatim kaže Allah Đelešanu in kuntum billahi I to znači slučajno ne smijete osjeti ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. subhala. Uslov koji je postavio Allah Đelevala da u tom trenutku nema sažaljenja prema tome ako vjeruješ u i sudnji dan. Što znači, ako ne vjeruješ u i sudnji dan, u srcu ćeš osjetiti, kako može biti takav šarijat Jel, kakva se danas pitanja postavlja, koliko su to krupna pitanja, da čovjek nije zadovoljan sa šarijetom Allaha Ne smiješ to osjetiti, ne smiješ sažaljenju, a ka, šta tek da kažeš, a nije to šerijat To danas ne odgovara našim zakonima, našem prostoru, mjestu gdje živimo, mjestu gdje boravimo. Razumijete? I zato s te stvari koje iskaže, takve stvari jezikom, srcem i djelom su stvari koje izvode čovjeka iz vjere. Da kaže da šarijet Allahu te bareke ne odgovara za prostor i vrijeme. Ne odgovara. Danas imamo nove zakone, laičke zakone. Ljudi izmišljaju, smišljaju, bolji su od Allahu i subhanahu wa univerzalnih zakona. Takve izjave, takvi govori, takva objeđenja i takva uvjerenja su toliko opasa da je iđma, da je konsenzus islamskog učenjaka da ko tako misli, ko tako uvjerenje ima da izlazi iz vjere, moraš biti zadovoljan, pa makar bio od onih nad kojim se sprovodi šarijat, makar bio od onih koji su dovedeni, trebaju se bitšovati. Moraš biti zadovoljan sa šarijatom, sa bare i zakonom. I za vrijeme poslanika, ali islatu su se desile određene znači, sankcije koje su izvršavale u kaznenom pravu prema onima koji su ili zinalu činili, ili pili alkohol i slične druge stvari radili, drumski razbojnici. Poslanik sa osnovim kad je naredio im se sjeku noge i ruke u nakrest. Isti je propis. Ne smiješ, bačeni su bili na sunce u pustinju u najtoplijim danima, najveća vrućina. Ljudi prolaze i gledaju, nema sažaljenja prema njima, jer su prekršili Allahove propise koje on naredio se čini. Ah, i gledaš ga, crkaj tamo na toj temperaturi, pijesku, ne nema u ništa prema njima. Jer su prekršili, narušili ono sa čim je došao uzvišeni Allah dželevala od propisa preko poslanika sallallahu, sallallahu alihi I onaj koji je bacio da gore na tom suncu i koji je naredio se u naklesu sjeku ruke i noge je poslanik sallallahu alihi veseleme koji je erham, najmilostiviji od svih stvorenja prema drugim stvorenjima. To je šarijat Allah dželešanu. nema igre i zabave. Danas ima zato što nema šarijata. Nema halife, pa hoćeš, nećeš, ono, da, Ja danas ovakav, sutra nakav. U šarijetu nema, u šarijetu i danas je ovakav, sutra ne možeš biti takav, nego doćeš pred kadiju, pa kad ja presudi, pa kaže ovako, ovako, ovako, neš, hoš. Ili se zatvaraš, ili se bičiješ, ili ovo, ono, ovisno od dijela kojeg, kojeg činiš, šta radiš. I zato Allah te bare kvetala šarijet, najuzvišeni šarijet, vjerozakon i zakon po kojem trebaju ljudi da se vladaju. Tako iz navedenog, draga braća, da vidimo da razlika između rahme i refe postoji, jer u ovom kuranskom ajetu Allah Đelešan je opisao rahme, rahme nego refe, tu e, veliku, izrazito znači veliku e, vrstu sažaljenja, milosti i samilosti, samilosti prema drugima. Razlika postoji, znači da kažemo da je refe sveobuhvatnije i većeg jačeg značenja od rahmeta, milosti. I druga razlika jeste da u rahmetu koji Allah spušta prema tebi nekada može se desi da je u biti kada pogodaš stvar znači, koja nosi ili sadrži u sebi nešto što ne voliš. Razumijete? Bela je daću. Dok u nema toga. Nema toga. Kao što je primjer budnika i budnice ili bilo šta. Znači nedaća Bela je, Allah Đelšan te iskuša sa bolešću. To je teško za tebe, teško podnosiš. Sad si zdrav, sad si bolestan. Ali Allah svoje milosti podario te bolest, iskušenje neko, razumijete? A to iskušenje je sebe, ono te čisti, čisti. Ako te ne čisti, podiže ti da reče kod Allaha te bareke ve ako saburaš u ime, u ime njega i ako si zadovoljan sa onim što je došlo, što je došlo od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A ono što proizilazi iz Allahovog imena, Raufu, jeste, draga braćo, da je on, te bareke ve ala, Rauf, blag i samilostan, prema iskrenim, pravim vjernicima. Ali također blag i samilostan prema onima koji griješe. Prema onima koji griješe. I da treća stvar koja proizilazi iz imena da je on te kao koji želi i hoće da olakša tebi tvoje poslove, tvoje obaveze, prije svega u vjerskom smislu, zatim u dunjaličkom pogledu. Allah žele, vala te olakšava. Koliko stvari imaš, znaš što si činio jučer, što će sutra učiniti, nemoguće, jel, zapomnite da možeš ostvariti to. Allah Đelešanu ti olakša i zato su učili ashabi s poslanikom sallahu alihi veseleme jer su kopali hendek koji je bio težak za kopati. Allahu dragi, ne postoji nešto što je lahko osim što ti učiniš da je lahko. Razumijete? Kamen, tvrđava ogromna se pojavila, niko ne može da slomi i zdrobi taj kamen. Pozovu poslanika alihi salatu wasalam. Pa on voljom i moći to poslanik sallallahu alihi veselem uklanja i ne samo to, nego dolaze e, mu beširat, radosne vijesti, nagovještaj šta će biti u skorijoj budućnosti, kada sahabi nemaju šta da jedu. Nemaju šta da jedu. Razumijete, u tim trenucima poslanik Allahu alihi veselem nagovještava Perzija će pasti. Jemen i ostalo, sve kraljevne, vladari, e, ljudi koji su bili toliko moćni, imperije velike, Poslaniku tako teškim trenucima, kada su bili opkoljeni, nemaju što jesti, piti, samo čekaju kad će doći, znači, neprijatelj, i sve ih pobiti, kaže doći, znači takav trenutak u skorije vrijeme kada će se to i to desiti, ključevi, verzije će biti dana. Ključe misli se bogatstvo, da nima ratni plijen, sve će pasti kula od karata i doći u Medinu i doći u ruke muslimana i oni koji slijede din, din Islam. Plodovi spoznaje ovog veličanstvenog imena, draga braćo, jeste da prije svega uzvišenje Allah Đelevala se opisao veličanstvenim imenom raufu blagi, samilosni, onaj koji želi da olakša, onaj koji je učinio svaku stvar lahkom, da je možeš činiti. To je glavna stvar koju čovjek treba da shvati, da je njegov gospodar blag prema stvorenjima, da je samilostan prema stvorenjima, posebno prema vjernicima, da olakšava i da ti ne može nešto biti teško, ako je tvoj gospodar na tvojoj strani, ako si ubijeđen, imaš jekin, ako imaš jekin u Allaha subhanahu wa ta'ala, da će te pomoć, uzvišen će te pomoć. Ako se na njega te bare vetala osloniš, on će ti te bare kevetala pomoći sigurno da ti izlaz iz tvoje bilo kakve, bilo kakve teške, teške situacije. Jer tvoj gospodan, tvoj gospodar je neizmjerno dobar, milostiv i samilostan i snažan i jak i snažan i jak i sveznajući, zna tvoje stanje. Šta god da pomisliš, prije nego što kažeš, gospodar daj mi to i to, Allah Đelešanu značiš ti to zavapiti, značiš ti to kazati. Pa zamislite takvog uzvišenog gospodara opisanim s takvim veličanstvenim, velikim e, imenima i savršenim osobinama kad je na tvojoj e, strani, odnosno moćnog, silnog, snažnog, el azim, nepojmivog, toliko velikog da ne može čovjek ni pojmiti i zamisliti njegovu te bareke vetara veličinu. Zatim sljedeći plod spoznaje ovog imena da on subhanahu wa ta'ala, ma koliko se trudio, ma šta činio, nikada neće tvoje djelo znači biti upitno. Neće biti upitno da li će ga prihvati ili neće, razumijete? Da ti ga odbije, da ti vrati tvoj trud koji si ti založen Allahom te bareke od tada put, osim ako ga ti upropastiš. Jer imaju nekada postupci i djela robova koji učine velike stvari, velika djela i sam ga upropasti. Sam ga upropasti. A Allah Đelešanu će čuvati tvoje djelo. I nagradit će te za tvoje djelo, za tvoj trud. I neće ga učiniti, znači, takvim da tek tako si ga učinio i ostavite na milost i nemilost. Allah Đelešanu čuva i nagradit će te za tvoj trud, tvoj rad, tvoja djela koja činiš. Dokaz da Allah Đelešanu kaže u suri Al-Bekare koji smo već naveli وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ إِيمَانَكُمْ Allah Đelešanuhu neće dopustiti da propadne vaš iman. Ovo je bukvalan prijevod, da propadne vaš iman. Zašto smo kazali na početku da iz ovog ajeta proizilazi na velika mesela, a to je da ehli sunne, sebenici poslanika ali salatu wasalam, vjeruju da su dijela robova sastavni dio imana. Sastavni dio imana i da ima nije samo vjerovati u srcu, nego da iman obuhvata i sadrži vjerovanje u srcu, iskazivanje na jeziku i potvrda djelima. Moraju djela biti. Zato što uzvišeni ovdje kaže i Allah Đelešanu neće dopustiti da vaš iman propadni. U nastavku ajeta kaže Inna Allahe bin nasi rahim A on te bareke vatala prema ljudima i neizmjeno blagi milosti. Vraćamo se na e, prvi dio ajeta da Allah neće dozvoliti da propadne iman vaš Iman vaš, šta se ovdje misli pod iman vaš? Misli se na vaša djela koja činite. Kako? Iz, iz prostog razloga jer sebe spuštanja ovog kuranskog ajta jeste da su ashabi, kada je jedan broj ashaba preselio koji su okretali gdje, prva kibla muslimana gdje je bila? Prema znači kucu, Mešid Aksa, tamo su se okretali prve znači e, e, grupe muslimana koji su primili din, nije bilo prema Kabi nego su tamo okretali. I kada jedan dio njih preselio, vratio se uzvišenom Allahu Đelešanu, Allah je usmrtio, počeli su drugi pričati šta će biti s njihovim namazom. Jer u međuvremenu se desilo promjena kibli. Promjena kibli. Tako da se počeli muslimani okretati prema Meki, prema Kabi. Pa su počeli pitati šta će biti s njihovim dijelima, s njihovim namazom. Pa je uzvišeni Allah Đelešanu objavio da on subhanahu wa ta'ala neće dopust da propadnu vaša djela. Pa je nazvao djela koja vjerovanje u poslanika sallahu alijih veseleme djelom, vjerovanje u Allaha dželevala djelom, vjerovanje, znači okretanje tvoje prema kibli djelom, a to je postupak, tvoj namaz kao postupak, sve je to obuhvatila riječ iman. Sve je to obuhvatila riječ iman. Ono što su svjedočili, što su izgovarali, također je prihvatila, odnosno obuhvatila ova riječ kum. Allah žele vala neće dozvoliti da propadnu vaša djela. Što znači ako budeš iskren, radio iskreno, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to ćeš naći i Allah će to sačuvati po tome, po tome ćete po tome nagraditi. Zatim Allah znači u sljedećem ajetu u kojem spominje svoje veličanstveno ime, ukazuje, to je plus poznanje, ukazuje na sebe, upozorava na sebe, da je on subhanahu wa ta'ala snažan, moćan i jak, da kazni kada god poželi, koga god hoće.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 Prije nego što nastupi sudnji dan. Zbog čega? Zato je velika spoznaja ovih velikih veličanstveni Allahovi te bareke vetala imena da uzmeš pouku iz njih a to je da Allah kada ukazuje i prijeti i upozorava na sebe, na svoju silu i moć i kaže je na ahiretu prije sudnjega dana, daje ti šansu, jer na kraju završava da je neizmjerno blag i dobar prema vama, milostiv. Allah kaže onoga dana kada svaki čovjek bude našao ono što je radio, ono što je činio. Pogledajte, neki će poželiti u tom trenutku veliku udaljenost između njih i njihovih dijela. A to su dijela su ružna djela, ružni postupci koje su činile Dunjaluku, oni će poželiti da ih nikada nisu činili, odnosno da ih nikada ne vide na tom sudnjem strašnom velikom danu, zbog teškoće. Ali Allah Đelešan na kraju tog kuranskog ajeta kaže zaista je Allah Đelešan u Allahu raufum bil ibad. Blag, samilostan, milosti prema svojim robovima. Kako? Jer ti je ovo saopštio prije sudnjeg dana. Nije došao na sudnji dan pa rekao, ne, robe, ti to i to radio, a to je bilo od pogreški, loših dijela, nego ti na Dunjaluku upozorava i ukazuje na sebe, na svoju moć, sutrašnji dan koji to očekuje, a to je stajanje pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala i odgovornost za sve što si činio. Neće to tek tako proći, morat ćeš stati, morat ćeš odgovarati. Pa pazi šta radiš, jer oni koji budu radili loše, i loša djela, tog dana će poželiti znači velika udaljenost da bude između njih i njihovih loših djela. Allah je neizmjerno blag i milostiv jer ti to saopštava, ukazuje da pameti da pouku uzmeš, da budeš pametan, da se okreneš ka vjeri, ka imanu i vjerovanju Allaha te bareke i poslanika sallallahu, sallallahu alihi veselene. I njegova neizmjerna milost i blagost prema robovima da je ovo saopštio preko poslanika Muhameda alaih salatu wasalam ili prijašnjim narodima preko drugih poslanika, da im je spuštao knjige, ukazivao na dobro, ukazivao na loše, ukazivao na djela koja budeš radio i činio da će uvesti ili voditi do dženeta Allahovoj milosti i na djela koja vodi do džehennema Allahove kazne. Ukazao na put istine i put zablude, sve ti je jasno. Uspostavio je argumente i dokaze na tome. Tako sutra nema opravdanja, kažeš, e Allahu dragi, nije bilo ko da me upozorava, a tamo čuješ Allahu ekber, Allahu ekber, svaki dan, na svim koracima, jel? Gdje god da se okreneš, svakoj strani, čuješ poziv daju koji te poziva. Allah je najveći, a tebi je dunjaluk veći, tebi je kafić veći, tebi je djevojka veća, tebi je posao veći, tebi je familija veća, sve ti je veće od Allah, Allah kaže Allahu ekber, Allah je najveći, što znači da njemu pripada najveće pravo. A od najvećeg prava koje mu pripada jeste pravo obožavanja, da bude obožavan, da njemu robuješ. Ti kada daš nekom prednost, to je tebi najveći u životu. Razumijete? Ti si to za Boga, ti to slijediš. E da li se to može pored sa Allahom dželevala? Nikada, nikom slučaju. Kada Znači, pamet je Allah podario, možeš da vidiš šta je istina, šta je zabuda, kome to pripada pravo, pa ako si spoznao i od onih koji su upućeni, zahvaljuje Allahu Đelešan na tome i nastoje da i druge koji su u tminama zabude, izvedeš na svjetlo uputi Allahovom voljom i njegovom te bareke dobrotom. Jer Allah dželle kaže: "Huwa yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur I on dželle šalje vam poslanika preko kojeg objavljuje ajete jasne kako bi izveo ljude iz tmina na svjetlo. Tmine su ovdje, drage braćo, svi kufrijati, sve vrste kufra, sve vrste širka, mnogoboštva, sve vrste džahilijeta. Ljudi u džahilijetu danas žive. Allah Đelšan je poslao poslanika s jasnim ajetima, Kur'anom koji se uči, Kur'anom kojim pozivaš druge, to jest naučite ajete, naučite e, veličanstvene propise koji su došli od Allaha vala i pozivaj druge, vadi ih iz tmina, iz na svjetlo upute na pravi put, Allahom te bareke dozvolom, wa anna Allahe bikum rahim. A uzvišeni je Allah prema vama, prema vama, neizmjerno blag, dobar i milostiv i samilostan. Neizmjerno. Pa vam šalje takvi. Danas je ahi ovdje u džami, alhamdulillah. Pa sa Allahom dobrotom u džami, ne tvojom voljom. Usmi Allahom dobrotom i njegovom voljom jer je želio te uputi. Pokazao ti je svjetlo upute, pa ti se odazvao. Neko te uhvatio za rukav i kazao, Allaho, robe imaš gospodara kojeg trebaš obožavati. A ti gdje si bio, Bog sami zna. Razumijete? Svi mi, neko je nešto činio, neko je nešto radio. Svima nama je došao neko kome je kazao riječi upute pa si prihvatio došao. Što znači da još milioni drugi čekaju iste takve koji će im doći i kazati odazovi se Allahom te barek i uzvišenom veličanstvenom pozivu. Ovaj život nije igra i zabava, ovaj život ima veliki smisao i veliki cilj, a to je robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Kroz to robovanje dozvoljene su druge stvari. Nije to samo da se zaseđdi, dozvoljeno ahi, sve što je dozvoljeno, sve od onih finih tijela koje Allah Đelešanu voli, možeš i da se zabavljaš u granicama dozvoljenog, možeš da se družiš, da se igraš, razonodu da imaš u svome životu, sve to imaš u šarijatu, on te bare vetana. Šarijat on nije te okuje za neki stup od stupova mešćida i da kaže tu sjedi, tu uči, to, to. Ne, to je dio vjere ali u određenim trenucima i određeno vrijeme ima, a pogledajte od sabaha do podne namaza koliko slobodnog vremena ima. Radi sve što ti je Allah dozvolio. Sve dozvoljene stvari možda radiš. Od podne do ikindije koliko slobodnog vremena imaš. Radi sve što ti je Allah dozvolio. Sportske aktivnosti, ma igraj. Uživaj. Nemoj psovati. Nemoj psovati. Nemoj vrijeđati. I nemaš nikakvih problema da igraš futbal. Da odeš na izlet, nikakvih problema nema, Da odeš na planinu, nikakvih problema nema. Odeš gore, kaže subhanallah, koji uljepšao je planina drvećem, ovom rijekom, dao nam je hladnu vodu, ovako grelim, vrućim danima. Ti sladiš veličaš Allaha i imaš još razumno odnosno. Razumijete? To je sve Allahu te bareke šarijat. I nije znači šarijat nešto teško da kažeš ja to ne mogu. To su ljudi koji se zabili u Mi se nismo zabili u i mi nismo ni koji se čahure mi smo ljudi koji žive život koji ostali ljudi, ali se razlikujemo u tome što vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, ispoljavamo ono što je naredio. Tebi je naređen posao koji onome što trči za jedan dan noć. Isto. Naređen ti je posao. Moraš rad, moraš zaraditi, moraš živjeti, moraš jesti, moraš piti, moraš imati za djecu, ženu, porodcu. Ali ne sada imaš milione. Niko to nije rekao. Milione ako ti je otvorio toliko, pa inšala ti možeš zaraditi žene. Hvala Posao znači moraš raditi, školovati se, odgajati, učiti, izučavati, u svim tim nekim znači, postupcima hajra za umet. Nama trebaju inženjeri, nama trebaju doktori, nama trebaju ministri, nama treba sve, ali ministar koji vjeruje Allaha dželevala, doktor koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, doktorica koja vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, bilo znači koja e, funkcija, sve to nama treba. Ali nam trebaju ljudi koji su čestiti, koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da odeš kod doktora pa čeka kaš mu plati, da bi on radio posao kako treba. Ne, doktor da je svjestan da mu je haram i tražiti i uzeti i sve slično. I zamislite onda presporitelj kakav je bio u našoj državi, kada bi takvi čestiti došli. Što znači da mi ne pozivamo da se sve to ostavi i da se čahurimo na nekom mjestu. I živimo, mi čuvamo ovce. Čuvati ovce je pohvalna, lijepa stvar, je poslanik sallahu alijih veselem bio čoban, ali poslanik nakon svog, znači pastirstva, nakon toga šta je postao? Vođa države, vojskovođa. u sve. Ne postoji neka funkcija da je poslanik sallahu se nije obnašao u svom vremenu. Neka je svi su poslanici bili čoban, pa će im biti čoban. Ah, i danas te umet treba, znači na većim funkcijama. Treba nama neko ko će uzgajati, da imamo i od, toga koristi. Kurbane treba hvatiti, Uzim, pomogu, brate. Ali nismo svi čobani. Da nas opisuju, oni su čoba, oni su zaostali, ne, ne uče, ne izučavaju i ne bave se tim. Svim tim stvarima trebaš, u svemu tome. Ti kad su u školi, trebaš biti najbolji i druge pozivati i da vide u tebi veliki hajr. Kad si na poslu, da vide si čestit pravi musliman koji se drži vjere, a prije svega, aha, jedan sat, džami, Allahu ekber, namaz. ja mogu sastaviti to, pa sam ja dobar, nisi dobar musliman, dobar sam musliman, kad se na takvom mjestu, ali si daja svojim postupcima, svojim djelom, nije samo daje završi fakultet i doći priče. Svi, svi ste daje i niko ne može imati opravdanje pred uzvišenim Allahom dželevala, niti u svojim porodcama, niti na ulici, niti na poslu, niti u školi. Da kažeš treba doći neki daja pa njima pričati. Nije Habibi, ti osnovne stvari možeš pričati gdje god da se pojaviš. Gdje god da se pojaviš. Osnovne stvari su obožavaj Allaha i ne pripisuj mu širk od stvari koje ti je naredio da spozna svog stvoritelja uzvišenog, veličanstvenog i da mu činiš ibadet, poniznost iskazuješ kroz namaz, kroz namaz, prije svega kroz namaz. To je najveća veza između nas i našeg gospodara. Onaj koji tu nema vezu, nema niti, nema nešto što će se upati na sudnjem danu. Prvo da će rob biti pita na sudnjem danu je namaz. Imaš namaz, imaš sve. Nemaš namaz, nemaš ništa. E, pogledaj sad kad imaš to sve. Kao namaz, pa će se vidi kako ste namaz obavljao. Opet, znači moraš poznati kako namaz trebaš obaviti. Kaže poslaniku, odnosno kad je došao čovjek klanjao, kada je poslanik ustani klanjaj. Čovjek ustane i klanja. Drugi put, ustani klanjaj, nisi klanjao, ustani klanjaj, nisi klanjao. Kao Allah je ljepše i bolje ne znam ali nijedan namaz nije obavio kako treba. Nijedan mu namaz nije bio ispravan. Tri puta klanio. Nije bio smiren. Moraš biti smiren, svjestan pred koga si stao, u kakvom si stanju, ko si ti, ko je tvoj gospodar, šta si ti, ako si rob, onda možeš biti ponizan. Ne znači da se prstiš na je gledaš, ko te gleda, ko je došao, ko nije došao u džami. Ti si došao u džami, Allah što zna ti došao u džami, zbog čega si ti došao u džami, to je pitanje. Ne zbog čega sam ja došao i neko slično nego svi mi postavljamo zbog čega sam došao? Da Allah da se približim, da mu se umilim. Kako ćemo se umiliti? Kroz svoju poniznost, svoju dovu, svoju skrušenost. To Allah Đelešan traži od nas. I to slika savršenstva. Zato, draga braćo, znači, ono što mi savjetujemo i u što pozivamo, pozivamo da čovjek prihvati sa svih odgovornosti u društvu. Svih odgovornosti u društvu. Na takav način ćemo dati drugu sliku, puno ljepšu i bolju neprijateljima Islama i oni koji bacaju šubhe i opisuju sljedbenike Islama na ovim prostorima da su ovakvi i nakvi, da mi dokažemo da nismo mi takvi ni vakvi, da smo pravi istinski vjernici koji vjerujemo Allaha dželevala, koji ne popuštamo našem putu, ali se bavimo svim dozvoljnim stvarima i opće korisnim stvarima i za pojedinca i za društvo. I za pojedinca i društvo i ne želimo da drugi upravljaju nama, nego želimo da mi upravljamo Znači u našim svim poslovima, da mi budemo glavni. Da mi budemo glavni. A glavni nećemo biti ako budemo isključeni iz svera društva. Zato moramo jačati tu stranu, a prije svega iman. Iman je najbitniji. Ali ćete pravi istinski iman tirati ove stvari. Pogrešno shvatanje pojmanja imanja ćete tirati u pogrešne, u pogrešne znači, korake. Zatim treći plod spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena Raufu jeste, draga braćo, da on, subhanahu wa ta'ala, koji je neizmjerno dobar i blag, prima tvoje pokajanje. Jer nakon ukazivanja Allaha Đelevala da je e, prihvatio pokajanje, opisuje se i veličanstvenim imenom. Allah Đelešanuhu kaže ثُمَّ tabe عَلَيْهِمْ I on Đelevala je prihvatio pokajanje njihovo. Oprostio je njima, oni koji su došli na vrata, pokajanje, teube, pokucali Allahu subhanahu wa ta'ala, o rab, gospodaru, Riješio sam, činio sam, ovo, ono, sve vrste stvari koje si činio, kaži. Allah dželevala je oprosnik, oprostit će ti, prihvatit će. Zbog čega? Zato što kaže Allah dželešanu innehu bihim u rahim. Jer je on prema njima neizmjerno dobar, blag i milostiv. Zato me tabe alihim, zato im je oprostio, zato je prihvatio njihovo pokajanje, jer on te barek je opisan opisati, savršenim imenima i savršenim značenjima. Da je on reuf, prihvata, kad god hoćeš, u svakom trenutku, samo na tebi, ahi, možeš pokucat, niješ pokucat. Ne možeš sudnji dan reći, Bože, imao sam nijet, nema od tog ništa. Nije ti na dunjavku, čim ti dođe taj nijet, reci gospodara, dozovi gospodara koji jedva čeka, jedva čeka da mu dođeš i pokucaš, da ti oprosti. A kad ti oprosti, zavolite. I postane, znači, Allah žela da bude zadovoljan tobom u trenutku kada, znači, sad čovjek griješi, radi sve radnje koje Allah šana voli, sa kojima nije zadovoljan. Izazvo je svaki vid Allahove sržbe. Čim je pokucao na vrate, rekao, gospodar, ja se kaj želim biti čestit, pošten, pravi vjernik i vjerovati u tebe onako kako ti tražiš, Allah Želešanuhu automatski ga čisti od svih grijeha koje je učinio. Ma kakvi veliki bili, ma kakvi veliki bili. Oprašta mu i zatim ga Allah Đelevala zavoli. I zatim ga Allah Đelešanu zavoli i bude zadovoljan njima. Sa kim je Allah Đelešanu zadovoljan, takvog čuvesti, takvog čuvesti u džennet. Zatim sljedeći plus poznaje ovog velikog imena, da je uzvišeni Ar-Rauf počinio stvorenjima, posebno čovjeku, sve što je na nebesima i na zemlji. Subhanu. Samo razmisli i promisli. Sve što vidiš, Allah žele vala je stvorio isključivo da ti bude počinjeno, da ti bude na usluzi da imaš koristi od toga, da se koristiš tim. Jedna od tih stvari je i stoka. Razmisli samo o Šta imaš od njih? Imaš i hranu, imaš i piće, imaš da se e, sačuvaš i zime, i hladnoće, i svega. Koristiš i u svakom pogledu. U svakom pogledu. Znači, kada pogledaš ove životinje koje su nam e, dozvoljene za jesti i piti, što se od njih imaš? I to su neizmjerne Allahove te bareke blagodati. I Allah na njih ukazuje. Allah dželevala na njih ukazuje. Pa kaže u sure Nahl i lijepo je da pročitate ajete, znači od petog do devetog ajete sure Nahl sa komentarom. Kaže Allah dželešanu val ename i stoka koju vam je Allah dželevala stvorio navodi. Šta, šta navodi nakon toga? Kaže Allah Đelešanu, lekum fiha U toj istoj stoci velike koristi imate, velike koristi imate. Imate odjeću, imate štit, imate zaštitu. One vam koriste u svakom pogledu i od njih imate mjesto da jedete. I od njih imate mjesto da jedete. Kad pogledaš ovcu, kozu, kravu, jel? Odmah da se sjetiš da je to Allahovo Allahova blagodat koju je dao čovječanstvu, koju je dao čovjeku, da mu bude od korist. Počinio da ima mnoge koristi od toga. Pa zatim kaže Allah Đelešanuhu وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ I ne samo da imate od te korist, nego imate drugu korist, a to je da vam one koriste u transportu, da vam nose stvari, da i jašete i vas isto tako da nose gdje god poželite. Pogledajte korist deve. Se vrati malo prije. Šta sve deva ili kakve su koristi deve. Ali je to sva Allahova blagodat na koju ukazuje i traži da promisliš, da razmisliš, da pouk uzmeš, da ti imam poraste, ahi. Ne da kažeš to je tek tako došlo nešto, bum, i došla deva. Nije to tako. Niti može bum, što nema buma danas, razumije, Nego jednom samo se desilo. I nastalo sve. Kako je sve nastalo? Allah žele vala, i god da se okreneš ima ajet, ima znak koji ukazuje na njega subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Gdje su ljudi koji pouku i razum imaju, da to prihvate, da to potvrde. I zar ti treba neko ubjeđenje, da neko priča da je ovo stup, stup. Nema toga, to nije potrebno. Samo se prepusti duši, prepusti onim osjećajima, pozitivnim, pravim, pa ćeš vidjeti. Nemoj da se prepustiš onoj duši koja naginje zlu, koja hoće protive, strast, uživanje, pa odmah dođe teškoća, ne može, znate. Moram ovo, ne mogu ovo, moram ono, ne mogu ono. Sve što mu je uživaj ne mogu, a sve što misli, nije rekao u islamu ćeš uživati na najljepši način. Sve što misli da ti je zabranjeno, onoga što najviše priželjkuješ, u islamu ćeš naći. Poslanik u Islatu kaže, udajite neoženjene, znači ne udate, udajte i ženite ih, čim postanu punoljetni. I završio se sa problemom. To je glavna stvar koja mladića danas sprečava da krene stazom Islama, stazom pokornosti, Allahu te bareke ve Čim postaneš punoljetan, imaš pravo i mogućnost se ženiš, Allah dželevala ti je otvorio, ukazao taj put. Ako nisu mogućnosti, nemaš nekih prihoda, zato se trud da ih stvoriš, ali dok ne stvoriš te prihod, posti ahi. Allahu dželevala će se približiti, to ti je zaštita i štit od harama. A zamislite slasti čovjeka koji posti radi Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi bio sačuvan ovih, ovih stvari nedača i zla koji ga okružuje sa svih strana na ovim prostorima. Allah te neće zaboraviti. Allah te neće ostaviti. Allah će te pomoći, Allah će biti na tvojoj strani, Allah voli bogobojazne, Allah voli ponizni, Allah Đelešanu je obećao da svaki onaj koji ostavi nešto radi, njega, isključivo radi njega će mu to dati mnogo bolju stvar, ljepšu stvar od onoga što je on priželjkivo, a koja je haram. Čovjek kada je svjestan toga, ima takav, ima toga, nosi ja, i letiš ti, već što god da je pred Ne zna kakve zidine, brda, doline, ti to proliječiš Allahovom voljom, Allahovom voljom, nema mi za ti mogućnost, sudora, nisi ti mogućnost, nego Allah će te olakšati. Allah će ti dati izlaz jer si mu trki, jer si bogoboja, zarad njega ostavlja stvari. Ne gledaš haram, ne slušaš haram, nisi da stvarima, u stanjima i situacijama, sjelima gdje se Allah vala psuje, njegove naredbe krše. Allah će ti dati mnogo bolje, društvo će ti dati bolje už, e, užitak na dunjalku mnogo bolji. A šta tek misliš i šta će ti podariti od skrivenih nagrada na ahiretu što si sve to ostavio radi njega subhanahu wa ta'ala i što si saburo radi njega subhanahu wa ta'ala. To nisu male stvari, to su krupne stvari, ali koliko god da vidiš da je to teško, nešto nemoguće, nemoguća misija, ona je moguća jer na tvojoj strani je onaj koji je najjači, a to je Allah Đelevala. I niko ti neće olakšati ako ti Allah Đelešani olakša niko ti neće pomoći, ako Allah što nije odredio ti bude neko na pomoći. Zato se na njega osloniš, pouzdaš i on će ti sve dati. Ali od tebe traži šart, da budeš mu tekija, da budeš bogobojazan. Ako si bogobojazan, sve ovo ćeš imati. Ali ako u startu nisi iskren, neiskren si, imaš nedumice, sumnje, hoće li, neće, ovako ili onako, nema ti izlaza. Zapašeš u još veći bela i teškoću, a to je na duševna onaj pritisak, jao, jo. i samo čekaš trenutak kad ćeš ostati sve što, što imaš od dobrote ko sebe. To je dobrota din i vjera u Allah, žele I mnogi koji su skrenuli sa ovog puta, osjetili su ovu duhovnu teškoću, pa su mislili ako ostave to sve, uživat će. Pa gdje su sada ih pitamo koliko uživate? Koliko ste zadovoljni s vašim životom? O teškoće koju sad osjeća ne možete vidi. Ne može da priča s to je vi teškoće, belaja i nedaće koju mu Allah Đelšana tovario na pleća zbog onoga što je znao pa je ostavio. Poput magarca koji ima breme knjiga, ali mu ne koristi. Poput drveta gdje misliš da je ono dobro, do njega ima kvalitetu, ono šupljo, ništa od njega nema. Razumijete, takvi su oni koji krenu stazom pa ostave ovu stazu upute. Misli da je sreća negdje drug. Nema sreće, nema zadovoljstva, nema rahatluka, osim u uživanju zaista pravom, iskrenom uživanju, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu je pravi užitak. Da učiš fatihu znajući njeno značenje, tu ti je užitak. Užitak pravi, jake na'bud. Da to znaš šta si izgovorio. Da si svjestan te rečenice, tog ajeta, te veličine, da ti je sve ahi pored tebe prolazno, nebitno, beznačajno, ali je najznačajnije i jake na'bud samo tebe obožavam. Va i ja I samo se na tebe oslanjam. Samo od tebe pomoć tražim. Ti si na strani strpljivi. Ti si na strani bogobojazni. Ti si na strani vjernika. Iskrenih, pravi, oni koji su ostavljali tebe. To je tvoj gospodar kojeg stalno spominješ u suri Fatih. Samo trebaš biti svjestan. Svjestan njegove veličine, njegove moći i onoga što tražiš, od koga tražiš. I on subhanahu wa ta'ala će ti pomoći biti na tvojoj strani. Zatim sljedeći plus poznanog veličanstvenog imena Ar-Rauf, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala opisao svoga poslanika sallallahu alihi wasallame ovim velikim imenom. Allah Đelešanu kaže u suri Taube u 127. ajetu لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ I došao vam je poslanik, Allah Đelešanu ga opisuje. Jedan od vas, učenjaci kažu, jedan od vas priča vašim jezikom. Ne kažeš, mi te ne razumijemo, šta se to kazao? Šta to ti pričaš? Gledam se prave ljudi kada mu kažeš ovo je vjera pojaša, Kaže, šta to ti pričaš? Kada ti pričaš, jel? Na nekom jeziku koji ne razumije. I kad je daja, i kad je pozivač, obična osoba, vjerni, kad poziva druge, dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je jedan od vas, koji vas razumije, kojeg razumijete, obraća vas i poziva. Ali kakav je bio poslanik sallallahu alihi veselem? Allah Đelešan ga opisuje na alihi ma'anitum. Njemu je teško, zaista osjeća veliku teškoću kada vidi i primjećuje na što sve vi nailazite, od problema, nedača i kušnje. Što znači, toliko je poslanika, sallallahu alijih veselem, bolila situacija kada vidi na što sve nailaze vjernici. Harisun, koji jedva čeka i priželjkuje, ma kako stanje ljudi bilo, da krenu pravim putem. Razumijete? Ti kao pojedinac musliman, Allah te uputio, počastio imano, fala Allahu vala. Allah i moraš, imaš veliku želju, i žudnju da i drugi osjeti to što si ti osjetio. Zato kažemo, nema čahurenja, nego izađi u društvo, budi s miješaj se s kaže poslanik alaih salatu najbolji su od vas koji? Koji se miješaju s drugima i trpe njihove uvrede, i trpe njihove uvrede. Ne mogu ja, ja moram ići tamo, na, oni to pričaju, ne mogu ja to podnijeti. Ahi, tvoje je da se miješaš, da budeš sima, sve dok možeš ispoljavati svoju vjeru. Kad nisu mogućno da ispoljaš svoju vjeru, onda hijđra, čini, bježi, šta moraš ostaviti, upitna vjera tvoja. Danas nije takva situacija, danas je miješanje i samo miješanje i samo miješanje, odnosno to miješanje dava. Dava. Tvojim postupkom, tvojom pričom, tvojim ponašanjem, razumijete? To plini srca ljudi Danas, subhana, da su svi šahuli oni koji su primili davu i vratili se islamu u ratu ili nakon rata, šta bi ovi drugi osjetili danas? Da su i pobjegli neko mjesto i barikade, nešto da se podigle, ne možeš vamo i to je to ako nisi od nas. Kako će biti onda kad nisi s njim? Da ga pozoveš, da ga pozivaš, da se družiš s njim, razumijete? E to znači pogreške nekakve isvatanja koja treba, koja treba popraviti i ispravno, ispravno shvatiti. Kaže poslanik alaih u wasalam, isto bil hanefijeti samha. Zaista sam poslan sa čistom i lahkom vjerom. Jer je označenje imena Rauf, kako kaže Hulemi, što je rekao Hulemi? Da Allah Đelešanu lakšava svojim stvorenjima. Ovo je jedan vid olakšici Da je poslanik, ali poslan stvorenjima sa lahkom vjerom. Sa lahkom vjerom, shvatljivom. Na lahak način možeš sprovoditi i ispoljavati u svome životu. I ovaj hadis bilježi ima Ahmed, a šeh Albani, šejh Šuajb naut kažu da je hadis dobar, da je dobar, znači može se raditi po njemu. Zatim Buharija bilježi hadis gdje kaže poslanik alaih sallatu wasalam Ehabbu din in Allahi el Najmilija, najdraža, najbolja vjera kod Allaha dželevala je ona vjera koja je lahka i jednostavna, to je Islam. A to je Islam. To je najdraža, najmilija Allahu vjera. Druga vjera nije kod Allaha. وَمَنْ يَبْتَغِي ko bude tražio i želio žuti za drugom vjerom, koja nije din islam, ona neće biti primjena kod njega. Ma koliko on bio pobožan, ma koliko on bio skrušen, ma kako izgleda to Omer radi Alanhu kada je ugledao kada je ugledao monahe, znači svećenike, u njegovom vremenu, kako hodaju, znači, pogureni, iskazujući na takav način koliko su pobožni, a već su zašli u godine je i počeo plakati. Pa kaže, ovo su oni za koje gospodar uzvišeni kazao, na sudnjem danu će doći sa brdima dobrih dijela, a Allah će učiniti pretvoriti u prašinu i pepeo. Ništa od toga neće. Allah Đelešanu u Kabulu. Kod njih ima čestiti u smislu čestitosti, pošteni, iskreni, iskrenost. Kad si iskren, Allah te nagrađuje za to. Razumijete? Kad činiš dobročinstvo, ona te nagrađuje za to. Kod njih ima i takvi, razumijete, čuvaju se harama, oni poznati i opće poznati harama. Sve su to dobra djela i ta djela će rasti kod njih. Međutim, na sudnjem danu kada dođe, ništa od toga neće prihvatiti. Biti kod Allah, zato što nije osnovu vjere. A to je šehadetu Allaha dželevala i šehadetu poslanika Muhammeda sallallahu alihi sallam. Znači, koliko je danas takvi koji na pogrešan način žele da budu pravi iskreni vjernici, a u stvari od toga ništa neće biti primjeno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas Allah sačuva takvog stanja. Zatim Ebu Zer radijallahu je rekao da je poslanik sallahu i wasallam podučio umet svim stvarima. Kako je to kazao kada su, znači, e, kaže, poslanik sallahu i wasallam je preselio a nije, znači ostalo ništa od vjere da nam nije pojasnio, pa čak i pticu kada ugledamo u zraku, da maše svojim krilima i ta krila i to mahanje ukazuje na znanje o kojem je govorio poslanik sallallahu alihi wasallam. Zamislite te veličine. Da je o svemu poslanik sallallahu alihi wasallam pojasnio umet, a sad što ljudi žive daleko od vjere u smislu isčitavanja, učenja i čitanja, pa kad mu kažeš hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, postupak kada daš to ti pričaš nešto novo, kada se s Marsa pao, a u stvari doživio 80 godina da nikad nije čuo hadise poslanika alaih sallatu ili 50 godina, 40 godina, pa misli da je to novina. A u stvari to je din sa kojim je bio poslanik sallallahu alaihi sa kojim je došao i koji je podučio i koji je danas prisutan ili u prsima iskreni alima učenjaka ili u knjigama zapisanim od iskreni također znači alima i učenjaka. Kaže poslanik sallallahu alihi veseleme u hadiskoj biži Taberani ibn Hibana, šeha Albani kaže da je hadis vjerodostojan Ma bekije še'un min minel dženneti ve yuba'idu minel nari illa wa kad bujjine lekum. Ništa nije ostalo što približava džennetu, i što udaljava od džehennema, a da vam nije pojašnjeno subhanallah. Poslanik alaih sve što je trebalo kazati, sve što je bilo bitno, svaka stvarčica koja vodi kad dženetu, približava dženetu i što udaljava od vatre, je pojašnjena u vremenu poslanika sallahu alihi wasalame, tako da ti nemaš mogućnost, niti pravo da izvišaš neku toplu vodu, kažeš ovo može, ovo ne može, ovo bilo lijepo, mislim da je super ovako, onako, ne samo ono što je poslanik sallallahu alihi wasallam ukazao da je hajr, da je dobro, da je djelo koje vodi dženetu, da je djelo koje udalja od vatrije to je to. Toga se drži i bit ćeš od onih koji će uspjeti i koji će biti od dženetlija u društvu poslanika, prije svega Muhameda sallallahu alihi wasallam, u društvu iskreni svih alima, svih sitipina, svi oni koji su povjerovali istinito, na pravi način poslanika sallallahu alihi wasallam, svi šuheda, svi oni koji su preselili na Allahom te barek put, Hamza, Zamislite Hamzu, čitamo, slušamo Hamzu, svi priželjkuju da budemo u društvu Hamza da ga vidimo. Allah Đelešanu će iskrene, prave vjernike koji budu živjeli na Dunjaluku, onako kako on te barek zato zadovoljan učin da budeš u društvu najodabraniji cijenjeni, a to su vjerovjesnici, a na čelu svih njih Muhammed isla tu wasalam, ono kojeg spominješ, ono kojeg voliš, ono koje često veličaš, donoseći slavat na njega sallallahu alihi wasaleme, čije izreke, hadise iščitava, slušaš, ah i ne znaš kakav je, na ahiretu ćeš ne samo da vidiš jedan put, nego ćeš uživati u njegovom društvu. Poslanika sallallahu alihi wasallam. Molim Allah da nas učini sve od onih koji će biti u društvu i nas i naše porodce i naše potomstvo. Zatim u društvu svih iskreni, želiš da znaš ko su ashabi poslanika sallallahu imat ćeš mogućnost da ih sve vidiš, da ih izjaretiš, da ih posjećuješ. Oni koji su došli nakon ashaba u kojima si čitao, slušao, tabiini, i ini ćeš ah i da vidiš velikane umeta, tabi tabiine, one kojima danas slušaš, ima Ebu Hanife, ima Ahmed, Šafi, Ahmed, E, sa svima njima ćeš moći malik, znači da sjediš, da ih vidiš, subhana, vidiš one ljudine od umeta poslanika sallahu njih veselem. Ne neke futbalere danas što pričamo, slušamo, o njima ovakvi su, nakvi su i priželjkujemo da nam se potpišu, subhanallah. Valaj, treba da, da imamo želju da budemo društvo i čestiti, pravi i iskreni vjernika koji su preselili na Allahom u bareke putu, da vidimo one koji su osvojili pa, velike dvije imperije koje su pale, islam koji su donijeli do Španije, oni koji su nam donijeli islam u Europu, u Bosnu, Sultan Fatih, i svi oni koji su bili dobri vjernici, kojima će Allah kada svoju milost, da sjediš Tarik Nuzijan slušaš, gledaš onda nas nešto napravljeno kod crtanje, použiva u sobom tome. Čitaš historiju Islama, gledaš kako, da vidiš ko je ta ljudina, ko je taj musliman koji ga Allah toliko uzdigao i počastio i podario mu tolike pobjede, da znaš ko je Halid ibn Veli, da sjediš u njegovom društvu, ah i to je užitak, to je zadovoljstvo. Ovo danas je sve prolazno, bude i prođe, ali su ne glavne stvari, najbitnije stvari u životu jeste da ono što Allah Đelešan obećao, da sjedi sa takvim u cijeljnom društvu, sa svojim porodcama i na kraju svega opet se vratiš u ona svoja prostranstva dženevska uživanja, te čekaju hurije, žene dženevske koje niko niti je vidio, niti je dotakao. Niti je vidio, niti je dotakao. Ahi, pripremljen za tebe i za muslimane koje Allah Đelešanu uvede u žene, Tvoju ženu, tvoju dragu sa kojom živiš i provodiš najljepše trenutke Dunjaluka, Allah dželevala te ponovo znači spoji, uvede i tebe i nju u pa ona bude još ljepša od onoga što slušaš, što je Allah pisao opisao te ženske hurije, ženske ljepoce i poslanik sallallahu alijih veseleme, pa zamisliš da će ona biti ljepša, ma kako danas bila. Zato ljudi koji žive u brakovima, koji su znači stupili u bračne vode, nikada ne smiju dozvoliti da šetan zavede da kaže, eh, danas je došlo do ovdje jučer si bila lijepa, danas nisi, jučer si bila ovakva, danas nisi. Ah i, i ti i ona ćete biti drugačijeg izgleda, puno ljepši jedni i drugi i uživat ćete u svemu onome što će mala vam podariti. Da to budi strpljiv i zdrži i mlada, i žena, i sestra, i ti. I nemojte dozvoliti da se šetak poigrava sa brakovima, da brakovi pucaju kao što danas pucaju nego razmišljajte o veličanstvenim ciljevima, velikim ciljevima, to su dženevska prostranstva i uživanje, kako ćete tamo uživati vi, vaša djeca i vaše, potomstvo. Zatim, zadnji put koji ćemo navesti da je uzvišen Allah dželevala Raufu koji ulijeva ovaj vid milosti u srca ljudi. Znači ne možeš biti milostiv ne možeš imati tu milost u svome srcu ako ti Allah Đelešan ne ulije u srce i ne podari da budeš milostiv. Allah Đelešan kaže u suri Al-Hadidu 27. majetu وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً Govoreći o Isao alaih salatu wasalam, kaže mi smo u srca oni koji su ga slijedili, ulili samilost, blagost i milost. Ko? Allah žele vala, ovaj ajet obuhvata sve. Svi oni koji budu vjerovali i poslanika Muhameda alaihissalatu wasalam i slijedili knjigu, Allah žele je taj koji ulijeva ove stvari u naša, u naša srca da budemo od onih. A Allah Đelešanu kada iskaže, ukaže to i ulije u tvoje srce, onda su posebni Allahu te bareke vetala dragi. Zato je nezamislivo da imaš vjernika koji nema znači samilosti, koji nije milostiv. Kako može znači biti vjernik koji je grub, osuran, odbija svojim ponašanjem, svojim ophođenjem. Znači ne može biti vjernike koji je milostiv i samostan prema drugima, u svakom pogledu, koji oprašta, prelazi, i o ovom smo govorili, znači u Allahom te vetala imenima Ar-Rahman i Ar-Rahim. U pohadisu poslanika sallahu alihi vseleme stoji Ina lillahi min ahlil ard. I ovo je jako bitno. U istinu Allah dželevala posjeduje posude na dunjalku, na zemlji. Posude na dunjalku, na zemlji. وَعَنِيَتُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ صَالِحِينَ A te Allahove posude na zemlji su srca njegovih iskrenih i dobrih robova. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa A najdraža srca, od tih srca su Allahu Tebare Kevetala ona koja su samilosna, koja su milostiva, su osjećajna. To su najdraža srca Allahu Tebare Kevetala. Što znači, ah, ako tijela to iščupao, ako nemaš te milost, znate najprimjer poslanika sa Seleme kada je došao čovjek pa vidio poslanika kako e, dijete znači milki po glavi pa kaže zašto to činiš, vam desero pa to ne radim. Kaže šta ću ti ja kad iz pa srca milosti, samilosti. Razumijete? To su sve pokazatelji tvoje milosti, samilosti prema drugima. Šta znači ovaj hadis? Ovaj hadis, draga braćo, znači da Allah Đelšanu voli ona srca ona srca u koja se ulila milost, a to su srca koja kada se Allah Đelešanu spomene, kada se njegovo ime spomene, opuzme strah i strahopoštovanje. Ona srca koja kada uče Kur'an, to doživljavaju da je to kelamu Allah, da je to Allahov govor, da to nije govor poput čovjeka, ili nekoga, znači od ljudi, nego Allahov govor. Pa se kad se svjestan da je Allahov govor, kako će tvoje ponašanje biti prilikom učenja Kur'ana. Tvoja bogobojaznost, tvoja svijest, tvoj tedepur, tvoje razmišljanje, promišljanje o Kur'anu. To su srca koja su opisana. Srca kada su svjesna svega toga, kada uče Kur'an i slušaju Allahu i poslaniku sa Allahu alijih i veseleme, ne mogu se suzdržati da ne zaplaću. Jer su srca ta odakle proizilazi ono što te tjera na plać. Ako u srcu toga nema, ne možeš plakati, možeš samo pretvarati. Može se samo pretvarati. Ali onaj u čijem srcu je samilost i milost, takav će dosjeti slast učenja Kur'ana, e, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Primjer nam je Ebu Bekr radi Allahanhu. Kada je poslanik alaih sallatu bio u teškim odnosno u zadnjim danima svome života kada je bio bolestan, naredio je, kako Ajša radi Allaha kaže da je poslanik sa bio uveden u njenu kuću, pa je kazao Muru Eba Bekrin pa salli bi nas. Naredite Ebu Bekru da predvodi ljudima namaz. Da klanja ljudima namaz, da bude imam. Pogledajte kako Ajša radi Allaha opisuje e, Ebu Bekra radi Allahanu. Kale ta Ajša, ja o Allaho poslaniče kazala je i neba bekrin ređulun rakikun la dem'ahu. O Allaho poslaniče zaista je e, Ebu Bekr nježnog srca, osjećajnog srca. Ne može se suzdržati da ne zaplaće. A posebno kaže u nastavku fa innehu beka jer on kada god pouči ili zauči Kur'an počne plakati. Subhanallah. Zamislite tog stanja Ebu Bekra. Taka da predvodi s Drugim rivajetima je došlo, neće ljudi razumjeti šta uči od plaća. Koliko je plakao, neće biti razumljiv dok uči Kur'an. Gdje su srca današnjih ljudi? Gdje su naša srca? Da ih straha opuzme, da zaplaću i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, od uživanja učenja Kur'ana, Allahov te bareke wa ta'ala govore sve je lijepo diviti se, razumijete, i potvrđivati ja sam musliman, ja sam ovakav, ja sam nakav. Ali su, ono, ovo ljudi koji su prestigli sve druge. Umet koji se nikad neće pojaviti poput umeta poslanika, odnosno njegove generacije shaba poslanika sallallahu alaihi Ali šta je kod nas problem, šta nas prečava da naše oči zarose, da mi pustimo suzu radi spomena Allaha te bareke vetala i poslanika sallallahu alejhi ve selleme i svijesti koja treba da bude kod vjernika o Allahu njegovoj veličini, o Allahu njegovoj veličini, njegovom pravu kod nas. Čovjek se ne može roditi takav u smislu da je svjestan. I on oskače, odgaja se, dolazi na te deređe. Ali se trebamo truta ako to danas nemamo, ako to danas ne osjećamo, da tražimo puteve i načine koji vode da budemo takvi, da tražimo puteve i načine koji vode da budemo takvi. Ali su grijesi ti koji su nas nadvladali, koji isprečavaju da budemo takvi. Srca koja je prekrila, znači tmina, tmina naših grijeha sprečava tvoje srce bude osjećajno da tvoje srce zadrhti, zastrijepi pred spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala i učenja Kur'ana. Što znači da trebamo pročistiti naša srca, kance i mance svih vidova griješnja koje imao pri sebi, kako bi osjetilo ovu slast i uživanje u namazu. Ovo što je Ebu Bekr doživljavao, to ljudi ne bi mogli platiti sa kompletnim, cijelim dunjalukom i ono što je na njemu. Niti bi to Ebu Bekr radi Allahu dao. To što je on osjećao u srcu ne bi nikada dao za sva bogatstva Dunjaluka. Zato što niko nikada ne može doživjeti uživanje i ljepotu ono što je doživio, što je doživio Ebu koji je najbolji i najodabraniji umetu poslanika nakon Muhammeda sallallahu